Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 21, 1976 Inordinahang pari sa Archbisop sa Palma sa edad na 26 sa Haro. Matapos na umaordinahan, naging parochial vicar siya sa Haro Cathedral. Inatasan din siyang magturo sa St. Vincent Ferrer Seminary. Kalaunan, naging rektor siya ng St. Joseph Regional Seminary at naitalagang kura paroko sa St. Anthony Padua sa Haro. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.